السلام عليكم السلام كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم داكلا krenut ćemo znači onaj, shodno hadisu kojeg smo spominjali već nekoliko puta, koji govori o posljednjem vasijetu Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi gdje između ostaloga prilikom umiranja rekao As-salatu, as-salatu, as-salat, oma melekete imanukum, čuvajte namaz i ono što je vašim posjedima. I rekli smo da ćemo sada, bi idni da pogledamo malo kroz ajete, kroz hadite, kako je namaz naredba koja je obavezna. međutim na jedan indirektan način. Pa smo spomenuli tamo i rekli smo govor Allah Azza wa Jalla gdje kaže subhanahu wa ta'ala وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك أقوالهم بأفواههم لذلك قولهم بأفواههم كما قال الله جل شانه قول جدوي da je kaže Uzeir, jedan od vjesnika, sin Allahu. I kažu kršćani da je Isa ili Isus sin Allahu. I zatim Allah subhanahu wa ta'ala to demantuje i kaže velike qavluhum bi him. Kaže to je samo njihov govor. To oni samo govore. Ništa o tome nije dokazano i objavljeno. zatim Allah subhanahu wa ta'ala dalje dole ispod pobija to i kaže وَمَا umiru illa liya'budu ilahan wahida i nije im kaže naređeno da oni obožavaju Isu alejhi salama recimo ili uzela naprotiv kaže da obožavaju koga samo jednoga Allaha ilahan wahida nikog drugog la ilaha illa hu i nema drugog božanstva mimo njega. Subhanehu amma yushrikun. I neka je, kaže, uzvišen on i valjen od onoga što mu oni šta pripisuju. Znači, šta hoće? Hoće svojim ustima da iskvare šta? Allahu vjeru. Hoće da tevhid svojim ustima pokvare i dan danas se vraćaju tako prisutno. Dan danas među muslimanima imate oni koji hoće da islam pokvare. Kako Allah subhanahu wa ta'ala dole pojašnjava i kaže između ostaloga Juridune li yutfi'u nur Allah bi afwahihim. Oni kaže žele ko židovi i kršćani da ugase Allahovo svjetlo. Wa Allahu illa a Allah je kaže odbio osim en yutime nurehu da svoje svjetlo šta islamu potpuni. Walau kariha al-kafirun pa makar to nevjernicima bilo teško i mrsko. Ovo je naređeno od Allaha azza wa jalla. Šta? Da se mora Allahu Đelešanu tevhid da ispovijeda. Odlično. Sličan ajet tome što smo spomenuli dolazi nam u drugome mjestu. Gdje kaže Allah azza wa jalla وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ دِينَ I nije im kaže naređeno niti židovima niti kršćanima osim da Allahu Đelešanu iskreno vjeru ispovjedaju što bi rekli. hunefa čisto od svakoga širka ويقيموا sala i da obavljaju šta? namaz ويؤتوا zeka i da daju zeka. eh, odlično odmah nakon kako kažu islamski učenjaci ovdje je došlo da onaj tevhid koji moraju da ispovijedaju nakon njega dolaze šta? namaz Odmah kaže šta? Nakon što budu kako treba Allahu Đelešanu i bade čini da me pripisuju širka, prvu stvar koju Allah Đelešanu ovdje spomni da mi je naređena, vema umiru, jeste šta? Namaz. Kaže Ibn Kathir u svome tefsiru nakon što navodi ovo. Bojukimu sala kaže da je ona, ili namaz, hije ešrefu ibadatil beden Kaže, namaz je najčasniji ibadet tjelesni. Najčasniji, najbolji, najvrijedniji namaz. I zato je Allah odmah nakon tevhida, da moraš vjerovati samo jednog Allaha i ništa mu prepisati. Ne da staviš njemu na mjesto njegov ili da kažeš ima sina, ne billah, ili bilo šlično šta. Odmah je stavio nakon toga šta? Stavio je namaz. بلجي إمام بيهقي والسومة ديالو شعب الإمام يدنود الرواية تاود حسن البصري إذ مجيوستا لغد كاجي حسن البصري لابن آدم كاجي او سين آدمو إمالي إشتا je'izu alejke fi Ima ništa u tvojoj vjeri da je uzvišenije, bolje, jače, ogromnije? A ako to ostaviš ili poniziš, a da to nije tvoj namaz. onda kaže, među ostaloga, nema ništa u tvojoj vjeri da je uzvišenije i jače i ogromnije od namaza. Pa šta je ostalo onda od tvoje vjere ako budeš ti taj namaz? Ne obavljao. Šta je ostalo? Ako ono što je najuzvišenije u tvojoj vjeri nakon tavhida, džaba ti tavhida ako nemaš namaza, džaba ti namaz ako nemaš tavhida, jedan, jedan. Džaba ti tavhida, kažeš la ilaha ila Allah, Muhammedu Rasulullah, nemaš namaza, džaba ti. Vijeća mi kroz naša druženja. A isto tako džaba ti namaz, da klanjaš pet vakata, a e, ne kažeš la ilaha ila Allah, Muhammedu Rasulullah, kažeš la ilaha ila ali Muhammed nije poslanik, billah. Zato kaže, nema ništa uzvišenije od tvojoj vjeru od namaza. A ako ga ostaviš, budeš nemaran prema njemu, pocijeniš ga. Šta je ostalo da tvoje vjeri? Ništa. Zamislite ljude. Kažu la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. I poste, i zeka daju, i milostinju djeluju, sve rade, a ne klanja. Jadak, možda se on satra dajući na Allahome putu. I posti Ramazan čitav. I ostavi sve muharramat, sve ono što je zabrano ostavi. Ali nema namaza. Kaže Hasan al-Basri za ovoga ka ostavio se ono što je dao izvršenje, a prihvatio se onoga što je ispod toga. To je braćo nesvatljivo. Da insan da mu ponudiš dvije stvari, ili tri, ili pet. Ponudiš mi sve vrijednije od vrednije, dragulje. On kaže, neće, a dragulje daj mi kamenje. Ima li to, braćo? Nema. Ovaj rivajet od Hasan el Basrija ima u govora. Međutim, dobrim ga ocijenio Ebu Same el athari u ta'zimu Qadri Sala koji je napisao Ahmed Farid, jedno kraće djelo, od osnove koji je napisao Muhammed ibn Nas al Merwazi. Dobro. Navod ima Mahmedu Zuhdu. Između ostaloga, rivajet vjerodostan kako je šeha Albani ocenio u silsili da'ifa, od mutarrifa, jednog čuvenog od tabeina, prvak tabeina je bio. Jedan od stare generacije tabeina. Da je između ostaloga rekao Men arade en ja'leme Ko bude, kaže, hteo da znade ma lehu gdje je njegovo mjesto kod Allaha azza wa jalla neka kaže fel jenzur Neka kaže pogleda kakvo je, odnosno gdje je mjesto Allaha kod njega. Ko bude htio da vidi svoje mjesto, da zna kakvo je njegovo mjesto kod Allaha azzavadžele, neka kaže pogleda šta? Kako je mjesto Allaha u njegovom srcu, u njegovom djelu. Odnosno, gdje su od njegovih naredbi, gdje su od njegovih zabrana. I odmah ćeš naći rezultat. U ovom ima hadis, međutim hadis je slab. U ovom ima hadis, ali hadis slab. Ali je vjerodostojno govor od mutarifa. Ko bude želio da zna gdje je njegovo mjesto kod Allaha, pa neka pogleda gdje je u stvari Allah kod njega. Što bi rekli mi, odnosno, šta radiš ti sprem Allahu i nared bili zabrana? Gdje si od namaza? Da li ga obavljaš ili ne? Dobro. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu braća koji bilježi Buhari i Muslim. I ostali. Opet dolazi naredba. Sjećate se, vema umiru. Nije im, kaže, naređeno osim to i to. Kaže Allah poslanik, umirtu. Naređeno mi je, kaže. En uqatile nase. Da se bori proti ljudi. Umirtu, Allah mi naredio, en uqatile nase hatta ješhedun la ilaha ila Allah. Muhammeda Rasulullah. Naređeno mi je da se protiv ljudi borim. Sve dok ne budu posvjedočili da nema drugog božanstva mimo Allaha i da je Muhammed njegov poslanik. Wa yuqimu s-sala wa yu'tu zeka i budu da, klanjali i namaz obavljali i davali zekat. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم pa ako to budu uradili, šta? Posvjedočili Allaha ko jedinoga, onoga koji se treba i bada da čini, Muhammeda kao poslanika, budu namaz obavljali i zeka davali, kaže Allah poslanik, asamu minni dimaehum ve emvalehum. Od mene je sigurno njihov metak i njihov život. Zaštićeni su kod mene. Ja ne smijem nikog od njih da njihovu krv prospe. Illa bihaqil islami. Osim sa pravom islama, odnosno kad islam zahtijeva, nek si musliman. Jesi namjerno ubio, namjerno te ubijamo. razumijete? Jesi počinio zinalu, koženjen si, moraš se ubiti. Jesi zamjerio vjeru islam, privatio neku drugu, moraš se ubiti. Osim uz pravo islama. Jeste razumjeli ovo? Dobro. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi selleme: Umirtu an uqatila nas. Naređeno mi kada se borim protiv ljudi. Pa kaže dokle god ne posvjedoče da je Allah jedino božanstvo koje treba da se obožaje. I mene kao poslanika ne prihvate, kaže poslanik sallallahu a zatim kaže treća stvar namaz i četvrta zekat. Zamislite sada da poslanik sallallahu alejhi ve selleme Allah dželle da ga da u vremenu koliko Muhameda i Ahmeda ima? Protiv koji bi poslanik sallallahu alaihi se borio? Kaže, ja sam Muhammed, ja sam Ahmed. Ali njegovo čelo je daleko od srdi. Njegovo čelo je preteško da ga spusti dole. Shodno hadisu, da li bi se poslanik sallallahu alaihi protiv njih borio ili ne? Bi. Zamislite, ljudi tvrde da su muslimani i zovu se muslimanskim ko biva imenima. Međutim, sa odnom između tebe i tvoga poslanika je šta? Sablja. Pa ako se budeš pokorio i pao na serdu, spašen si. U protivnom, borba. Dalje kaže Allah poslanik sa ozvom hadisu, isto tako bilježi ga Buhari, muslim i ostali. Bunjel islam ala Hamsim. Islam je, kaže, sagrađen. ste šta kaže. Bunije. Izgrađeno. Sagrađeno. Na pet stvari. Na pet temelja. Na pet stebrova. Šehadetin en la ilaha ila Allah wa anna Rasulullah. Kaže, šehadet nema drugog božanstva mimo Allaha i da je Muhammed poslanik sallallahu sallam. Wa iqami salati i obavljanju, kaže namaz, opet reći, odmah i taj zekati i davanju zekata. Zatim dolazi ovdje razilaženje kod muhaditha ima jedni spomenu hađ, prvo jedni spomenu post Ramazana, mi ćemo uzeti termidinu verziju gdje spominje kare zatim saumu Ramadane i post mjeseca Ramazana i onaj koji može posjeduje metak da uradi hađ. Sve poredano. Nakon tavhida, namaz. Nakon namaza, zekat. Nakon zekata, post. Nakon posta, hađ. Najvažniji od ove četiri spomenute, namaz, zekat, post i hađ, jeste šta? Namaz. Ove tri moraš ostaviti. Moraš ostaviti. Niko od islamskog učenjaka nije rekao ako ih ostaviš, ne budeš htio da uradiš, neš da postiš, Potvrđuješ postali, teško mi je. Imaš pare za hađ, ali teško mi je. Treba dalje zekat, ne daje mi se, voli metak. Niko od islamskih učenjaka, a priznaješ, niko od islamskih učenjaka nije rekao da je tako da je nevjernik. Niko. A za namaz obaveza mi je teško. A, e, ovdje je kritično. Kritično. Iako su se razišli, međutim, vijećete šta je jači. Je li nevjernik ili nije? Vijećete šta je jači. Ubija se kod imama Šafije i imama Malika, a bio kad ne bio. Da se razumijemo. Imam Malik, imam Šafi kaže onaj koji ne klanja i neće da klanja, priznaje namaz, da je obaveza, a neće, lijen. Nakon tri dana ubija se. Ali kaže ubija se, odlazi se ovo svijet ako muslima, ali se ubije, ubije se. Hajdi ti vozi. Razumijete? Kod drugi islamske i imama Ahmeda i ostalih Kaže se, ubija se, kufren, odlazi sa ovog svijeta kao nevjernik. O tom će biti jednom kasnije vremena da se raspravi. Kaže, između ostalog, hadis bilježi imam Bukharu u svome sahihu. Od Jarira ibn Abdillaha, koji kaže, Baja'tu Allahi sallallahu alaihi wa sallam, ala iqami salati wa ita'i zakati wa nushi li kulli muslimin ha ovo imam Buhari posebno poglavlje braćo naveo u svome sahiju poglavlje kaže kaže davanje zakletve na izvršavanje namaza davanje zakletve na obavljanje namaza i kaže je Džarir ibn Abdillah, došao sam, kaže Allahom poslaniku i dao sam mu bejru zakljetvu. Na šta? Na šta je dao? Šta? Kaže da ću klanjat. I zeka davat. I kaže i da ću svakog muslimana da savjetujem. Kaže Ibn Hajar al-Askalani u drugome tomu Fethul Bariju kada o ovome hadisu govori. Kaže ovo znači zakletva na namaz, na islam. A? Jer je kaže namaz najčasnije djelo od tjelesnih ibadeta. A zekat je kaže najčasnije djelo od takozvanih ibadetul malije, odnosno ibadeta koji se daju novcu. Odnosno, Moraš svoju suprugu nahraniti sa imetkom, odit, djecu i šta je. Ali zekat kad daneš je veći badet, veći badet. Da pomoreš muđahida na bojnom polju sa svojim imetkom i da dadneš zekat, šta je bolji ibadet? Šta mislite šta je bolji ibadet? Da po, pomogneš muđahide na bojnom polju, braćo. Muslimane koji su potrebni da se bore protiv neprijatelja. I da dadneš zekat, šta je veći ibadet? Zekat, zekat braćo. Iako zekat se dijeli, za ove, dijeli se za ove. A kad bi govorili o veličini ibadeta, da čovjek dane sadaku, sadaku da dadne, da kaže, dajem sadaku da pomogne te i te. I vamo dajem zekat, ima Allah, šta je veće? Zekat zato što je obavezan. Davali su, braćo moja draga, šta? Beju da će klanjati. Beju! Danas daju beju da ne klanjaju. Muslimani! Zakletvu su davali lavom poslaniku da će klanjati pet vakata. Vi ste koja generacija? Danas došla generacija izroda. Daju, zaklinju se da nekad u džamiju ući neće. Nikad u džamiju ući neće i zaklijete se i čita život ne ode. Komunista. Komunista, ateista. I opet ga umle, opet ga gasule i opet ga ukopaju mezari muslimana. I klanja, maša Allah. <clears throat> I još kaže, uradio je djela, kaže, onaj za domovinu, ono kaže, on je dženet njemu. Kao što je došao jednom novinama smo čitali, kaže jedan je tamo, kaže ali kaže on je uradio za domovinu, a kaže poslanik je rekao pa izmisli hadis, ko uradi nešto za domovinu njemu džennet. Dobro. Braćo moja draga, Allah Azza je lošim opisao one koji neće da padaju na srdu. Između ostaloga kaže وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ رْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ I kad im se kaže idite na ruku La jerkaun E, jok, mi ne idemo na ruku Mi ne idemo na ruku Kaže između ostalog imam Buhari u komentarisanju ovih riječi u kaže poglavlju suri Mursalat kaže rekao je Mujahid ko je Mujahid? Sjećate se prošlog djeca težak bio pa smo spominjali Mujahid ibn Džebr jel tako? Mufesir koji je uzeo šta tefsir od Ibn Abasa pa je kaže protefsirio kaže irkeu kaže sallu ovo znači irkeu idite na ruku kaže odnosno klanjajte la irkeun la salun ne idu na ruku odnosno ne klanjaju Muđrimi. Muđrimi. Grešnici. Kaže Azzeveđele za grešnike, odnosno za takve ili slične, Innal muđrimine fi nari džehenneme halidun. Zaista će, kaže, muđrimi biti zauvijek u džehennemskoj vatri. Nije džaba. Nije džaba. Nije džaba. Muđrim Ovdje Allah Đelešanu je spomenuo svakog onoga koji je učinio djelo koje je zauvijek za džehennema. Naravno sad će neko reći, pa dobro nama da priklaš ne moraš. Neka, neka. Vidjet ćemo inša Allah kako dolazi prijetna žestoka za one koji namaz ne obavljaju. وَنَادَوْ يَا مَالِكْ Dozivat će Malika. Zašto? Lijakdi alejna rabbuk. Neka kaže tvoj gospodar konačno nama presudi. Kale innekom makithun. Dobro, zašto konačno da presudi? Zato što u džehennemu nema braća smrti. Pa će stanovnici džehennema koji su zasluženi da odu u njega, a onaj koji nema namaza, džehennem braćom. Zar je moguće da se neko nada da ono što je najuzvišenije kod Allaha od i badeta da mu Allah oprosti i progleda? Ne Jer Je to moguće da se neko nada tome? Da ono što je najuzvišenije kod Allaha od tjelesnog ibadeta, braćo, da dođe kaže, Allah je on će oprostiti 60 godina 70 godina da Allah oprosti takvome a kaže Allah poslanik العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقور كيز بجناس نيها كوي نكلا نيو نماز ودوستو نبيانيك باكوغا أستوي قطوة فقد كفر بوستو نبيانيك إسا سنكو نادا أبروس من الله نايزشن إبادة يستوي ونتي الله أبروس نعوذ بالله أريكو اسمه حديثه كبير جي المجلس عبد الرزاق سو مصنفه ترك الصلاح شرك تكاجل الله بوستو نبيانيك كوي أستوي نماز بوستو شرك الله عز وجل I dozivat će Malika i govorit mu šta? Li alena Neka tvoj gospodar, nisi veki naš gospodar. Neka je tvoj gospodar. Kod nas nama presudi. Zašto nisu rekli naš gospodar? Mislite da su nijekali Allaha kao gospodara? Jok. Međutim, oni se nalaze, braćo moja, u zasluženoj kazni po pravdi. I znaju to. Vi znate kada se neko nađe u nekom položaju, ako bude on išao da se zauzima kod nekog koji može pomoći, možda neće biti pozitivno. Šta traži? Traži nekoga komu je blizak. Onom koji može da mu otkloni teškoću ne daću. Jel tako ili nije? I ovdje i oni isti koriste šta te vesu. Hoće da se potpomognu sa onim koji je blizak Allahu, jer oni su grešnici, za njih nema spasa. Njihov govor ne pije. Vode što kaže narod. Innakum makithun. Nema za vaš. Vi ste zauvijek, kažu u džehennemu. Kaže subhanahu wa ta'ala između ostalog ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت smrt ويأتيه موت من كل مكان وما هو بميت će im dolaziti sa svih strana وما هو بميت a smrti nema. Odnosno smrt će dolazi sa svih strana, ali neće umrijeti. Kažu islamski učenjaci u tefsirima kada govore o ovome, kažu dolazi će im, bit će, odnosno toliko će biti kažnjavani sa raznim kaznama koje je neophodno da čovjek od takvog kažnjavanja umire. Dolazi ti, kaže, dolazi će smrt sa svih strana, vama huve bi mejit, ali nema smrt. Nema umrijeti. Za umrijeti. Zauvijek džehennem. Braćo, morate zamisliti, insan živi određen period svoga života, zatim oboli na kraju i bude iskušan, recimo 80 godina živi u teškoj bolesti. U teškoj bolesti. Teška bolest. Toliko se ispatio, kada je umro, rekli su, kaže, fala, kaže, alhamdulillah, kaže, odmorio se. Odmorio se, kaže. Olakšao je sebi. Zamislite to. Kaže, olakšao je sebi. 80 godina. Dobro, olakšao je zaista ako je bio mu'min. Olakša se, inša Allah. Olakšanje je došlo. Ako je mu'min, olakšanje. A ako je bio od onih koji nisu spuštali čela na seždu, olakšano mu. dolazi vječnost. Ne take kazne. Nego... Svaki pametan kojem je Allah dao razum, braćo moja draga, će reći, vallahi, nakon ovoga ne propuštam jednog namaza. Ni jednog. Ne da mi se nabere, da naveče naklanjava. Jok, petica i još mimo petice. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وإنه غفور آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية